Sljedećeg jutra, nakon što su se poklonili stopalima gospodine Čeitanje, Takur Mahašaja, Ramachandra Kavirać, Ganga Narayan Čakravati i nekoliko drugih vajšnjava krenuli su prema selu Ragavendra Raje, vođeni glasonošama Raje. Kasnije tog podneva, kada su se zaustavili da bi se odmorili, dva glasnika su se požurila ispred njih kako bi obavijestili Ragavendru raju da Narotam stiže. Sljedećeg jutra Narotam i kavirač su mantrali svoj džapu, kada li meditaciju prekinuo zvuk glazbenih glazbala u, u, iz daljine. Glazba je bivala sve glasnija i konačno su vidjeli skupinu glazbenika kako velikim koracima ulaze u njihov tabor, a slijedi ih velika grupa bramana koji mantruju vedske mantre. E, krupan čovjek vodio je tu grupu i dok je ulazio u tabor, osvrtao se unaokolo, sve dok mu pogled nije pao na narutama. Podigao je ruku kako bi umirio tu buku. Pogođen moćnim duhovnim stavom narotama, sklopio je ruke sa poštovanjem. Vi morate ste takur Mahašaja, rekao je. Nesposoban ostati na nogama u prisustvu takvog očite, takve očite duhovne moći, čovjek je pao do nadotomenih stopala. Plaćajući suze radosnice, zavapio je. Ja sam Ragavendra, otac Čandraje. Puno vam hvala što ste me došli spasiti. Blagoslovljeni smo vašim društvom. Narodom ga je podignuo pa sa tla i rekao, naša je sreća da možemo učiniti neku službu. Mi smo samo ponizni sluge slugu Vajšnava. Nemamo nikakve druge kvalifikacije. Molim vas, dozvolite mi da vas odvedem do moje kuće. Svi čekaju na vaš dolazak. Merotama i njegova skupina slijedili su Radovendra Raju do njegovog sela. Ušavši u grad, Narotam je sa čuđenjem primijetio da je grad bio ukrašen njegovu čast. Čupovi puni vode i drveća banane bile su poredane uz rub ceste, cesta, a Prekrasni cvjetni vjenci od cvijeća i lišća mangoa ukrašavali su svaku kuću. Dok su Narutam i njegova skupina prolazili, gomile ljudi odjevene u najbolju odjeću i ukrašene draguljima, okupljale su se na ulicama kako bi mu kazali dobrodošlicu. Narutan nam je toplo uzvraćao, osmijehujući se i pozdravljajući svakoga slatkim riječima. Kada su stigli u Ragovendrin dom, obitelj ih je primila sa najvećim poštovanjem. Ragavendra je ponudio Takuru Mahašaju da sjedne na jastuk ukrašen um, izvezenom tkaninom Ovjesio mu je cvjetni vijenac oko vrata i čelo namazao pastom od sandala. Nakon što je jako pomno prao naruta mi nastopala, rekao je Moj dom sad blagoslovljen vašim prisustvom. Bilo je ljubazno od vas što ste nas pozvali, rekao je Narutam. Molim vas dozvolite da vidim vašeg sina. Ragavendra je u pratnji svoje žene i obitelji poveo Takuru Mahašaju i njegove pratioce u sljedeću sobu. Tu su vidjeli Čandraju kako spava na svom krevetu. Kože bljedunjave kao u duha i tijela potpuno iscrpljenog. Ragavendra je sio na krevet i nježno stavio glavu svog sina u svoje krilo. Čand, rekao je tiho, probudi se. Takura Mahaša je došao u naš dom. Ode mu poštovanje. Čand Raj je otvorio blijede oči i polako krenu izbezumljeno lice prema Narotamu. U trenutku kada su mu se oči susrele sa licem Takura Mahašaje, ne, nego s očima Takura Mahašaje, njegovo se lice izobličilo i iz njega je progovorio neki neljudski glas – Postao sam duh zbog svojih prošlih griješnih dijela. Ponašao sam se baš kao Čandraj. Zbog toga sam sada uzeo utočište njegovog tijela. Već dugo vremena živim u ovom tijelu. Ali sada se želim osloboditi ovog pakla. Šokirani reverendrina obitelji i prijatelji odmahnuli su se u strahu a tamo je mogao čuti kako znatiženi seljeni vire kroz prozor i čude se u strahu. Ponovno, je duh, mm, ponovno se javio duh. O, kura Mahašaja, molim te spasi me od ovog prokletog života. Tvoje prisustvo ovdje me je pročistilo. Želim se roditi u Krturiju tako da bih mogao postati tvoj ponizni sluga. Slušaj, rekao je Narutam, čvrstim, ali ljubaznim glasom. Istog trena napusti ovo tijelo i idi negdje drugdje. Chandra je zavikao. Tijelo mu se naglo trgnulo, a onda odjedan put nepokretno, kao da je pao nesvijest. Čandina majka koja, je skoro koja se skoro i sama onesvijestila, fanatično je hladila svog sina, dok je njegov brat Santoš prskao vodu na lice svog brata. Nekoliko trenutaka to što je izobličivalo uh, Čandovo tijelo izgledalo da ga je napustilo i njegovo lice je ponovno poprimilo uobičajeni izgled. Otvorio je zbunjene oči i polako se pribrao i e, sjeo. Povici radosti i slave za Takura Mahašaja ispunili su sobu. Santoš je kleknuo do kreveta svog brata. Takura ti je spasio život i objasnio mu je sve što se dogodilo. Čant je najprije bio bez riječi, a onda je tiho progovorio. Sanjao sam grozan san. Pogledao je Narutamu i sklopio od lanove znak poštovanja. Molim vas, oprostite mi. Molim, oprostite. Zarapio je ponovo. Glas mu se, glas mu je bio ispunjen emocijama. Nitko me nije prokleo. Ja sam taj koji je napravio takva griješna djela koja nisu čak niti spomenuta u spisima. Kako se mogu osloboditi posljedica takvih zlodjela? Dok je gledao ne oči, slomio se. Obitelji prijatelji Čanda promatrali su ga zapanjeno. Ne samo da je duh otišao iz Čandinog tijela, već je isto tako nestala i njegova arogancija. I to se potpuno promijenio. Dodirnuo je stopala takure Mahašaje, iako smo rođeni kao bramene, godinama smo i ja vršili odvratna djela. i arogancijom, izgubili smo se u tami. Ali vaša blistavo duhovno prisustvo osvjetlilo nam je srca i dalo nam nadu da ćemo moći započeti novi život. Vi znate tko smo i što smo učinili, rekao je srameći se. Ne možemo učiniti ništa drugo nego se moliti za vašu milost. I Ragavendra je također pao do stopala Takure U Uistinu, vaši smo dužnici život za životom. Molim vas, smatrate cijelu moju obitelj vašim vječnim slugama. Seljani su se nagurali oko prozora, pokušavajući vidjeti što se unutra događa. Ostali su u šoku kada su vidjeli kako su ta dvojica muškaraca koji su ih terorizirali, njihovi moćni gospodari, ležali do stopala narutama moleći bi za milost. Narutam je samilosno progovorio. Sri Čitanja Mahaprabhu će sigurno podariti svoju neograničenu milost svima vama. On je Mahavadanjaja, najmilostiviji. Svatko ko se preda njegovim lotosnim stopalima je najsretniji. Nekoliko sljedećih dana Narutan je proveo podučavajući Ragavendru i njegovu obitelj znanosti predanog služenja. Zahvaljujući njegovom društvu, cijela obitelj je postala, e, svi su postali iskreni vajšnave i odbacili svoj ponos i aroganciju. Jednog jutra Narutam je podučio Ragavendru. — Idi povedi svoje sinove i okupajte se. Odjenite se u novu čistu odjeću i vratite. Ragavendra i njegovi sinovi su se brzo okupali. Kada su došli pred narutama da bi mu odali poštovanje, očito je bilo da su uzbuđeni. Dođite i sjednite na moju ljevu stranu, tiho je rekao narutam. Uliču nektar svetog imena u uho svakog od vas. Jedan za drugim članovi obitelji došli su na svoje mjesto do Takure Mahašaje. Listajući poput Anđela sa Vajkunte, e, dva bivša Nitkova ništarije i njihov otac, ponizno su došli pred svog duhovnog učitelja kako bi dobili inicijaciju. Nakon što su saslušali kako Takur Mahašaja izgovara mantru, Raja i njegovi sinovi ležali su ispruženi pred svojim duhovnim učiteljem. U sovu su se zbili narotamini pratioci i prijatelji Ragavendre, njegovi rođaci i sluge, kako bi promatrali čitav obred i koji ih je dirnuo do suza. Cijelu obitelj je uistinu preobrazila ljubatnost Takure Mahašaje. Nakon što su dobili inicijaciju Ragavendra i njegovi sinovi, donijeli su puno darova Takuri Mahašaju, uključujući odjeću, novac, konje, krave i telad, čak i selo. A onda je bila pripremljena gozba od gomile slatkiša, sosova raznih, riže pripremljene na različite načine i ponuđena gospodinu. Nakon što je Takura Mahašaj jeo Ragavendra i njegova dva sina, uzeli su njegove ostatke i popili vodu koja je bila oprala njegova stopala. Tekura Maheša je podučavao svoje nove učenike još nekoliko dana, a onda im je objavio da se želi vratiti u Keturi. Nesposobni podnijeti mi pomisao na razvojnost od svog duhovnog učitelja, Ragvendra i njegovi sinovi odlučili su da ga otprate u Keturi. Sljedećeg jutra je velika skupina ispratila Takuru Mahaša i njegove pratjece do rijeke. Tamo su ih čekali, čekala velika plovila čamci, deset njih, ukrešenih zlatom i drebuljima. Ragaventra je poveo Narutamu i njegove pratioce na šamac koji je bio posebno pripremljen za njih, a on i njegovi Sinovi su se ukrcali na jedan drugi brod. Ragavendra je organizirao da se ove drugi čamci ispune rižom, mm, mahunarkama, začinima, tkaninama, prekrivačima i drugim poklonima za božanstva i bakte u Keturiju. Dok su se plovila otiskivala od obale, E, gomile seljena su ostali na obali pokušavajući još jednom zadnji put vidjeti Takuru Mahašaju. tam je shvatio da je za vrijeme te kratke posjete duboko dirnuo njihove živote i da se između njih stvorila velika veza ljubavi. Znao je da neće lako zaboraviti čudovitu preobrazbu obitelji raje. Mnogi seljani su otvoreno plakali, drugi su ležali ispruženi na pjesku ili stajali bez pokreta, tužno gledajući dok su čamci postupno odlazili sve dalje niz rijeku. Na čamcima bakte su se eh, bakte su se uronili u razgovore o Krišni. Sljedećeg dana u podne stigli su u Keturi i cijela skupina je nakon iskrcavanja otišla ravno u hram na Daršan. A onda je Takur Mahašeja e, s puno ljubavi pozvao svih da uzmu presadam u dvorištu hrama. Čandra je sjedio do svog oca i brata i e, uzvišenih pratioca takure. Narutama se nježno osmjehivao dok je promatrao kako njegovi novi e, učenici tamane prasadam. Čandine su se oči susrele s narutaminim. Lice mu se zatrvenjalo i spontano je počeo e, veličati svog gurua. Kako sreću ja imam, to je nezamislivo, rekao je. Samo prije nekoliko dana ležao sam na e, samrtnoj postelji. Grozno okrutan čovjek koji je zbog svojih prošlih dijela bio na putu da u paklu provede bezbrne živote. Vašom milošću sada sjedim sa svecima u ovoj čistom okruženju. Suze su se pojavile u čandenim očima. Vi ste me spasili od pakla i dali mi novi život. Ali srce mi je ispunjeno bolom, jer znam da taj dug vam ne mogu vratiti, čak ni bih živio milion života. Narutam se osmijehnuo. Očito uši čitanja Mahaprabhu je bio najmilostivija inkarnacija. Došao je na ovu zemlju kako bi spasio najpalije duše i tako je to učinio i sa Čandrajom. Te večeri bakte su se okupili u hramskoj prostoriji, dok su Devidasi i drugi vješti glasbenici počeli svirati na svojim instrumentima. Onda je među njih sjeo Narutan, uzeo par karatala, zatvorio oči i počeo iskreno pjevati. Hari Hari Vipale, džanama, angona Inu, O Hari, protratio sam svoj život beskorisno. Dobio sam ljudski oblik života, a nisam obožavao radu i Krišnu. I tako sam svjesno pio otrov. Kolokera dana Harinama Sankirtana. Blago božanske ljubavi s Goloka Vrindavane se spustilo kao zajedničko pjevanje svetih imena gospodina Harija. Zašto nikad nisam razvio privlačnost prema tom pjevanju? Dan i noć srce mi gori zbog vatre otrova svjetovnosti. A ipak nisam ništa poduzeo da to promijenim. Narutamino je eh, lice mm, sjajilo zlatnim sjajem dok je pjevao svoje kompozicije izražavajući devociju, vlastitu doživljenu devociju sa takvom iznimnom poniznošću i uvijek se predstavljajući kao najpaliju i najnesretniju dušu. Haha prabu Nanda Suta, Vriša Banu Suta Juta. O, gospodine Krišna, sine Nande, u društvu kćeri Vrišabanua, molim te, budi milostiv prema meni sada. Narod tam das kaže, o gospodine, nemoj me odgurnuti od svojih crvenkastih lotosnih stopala, jer tko je moj voljeni osim tebe? Kako je Takur Mahašaj postao sve više i više intenzivno zaokupljen emocijama Udovi su mu se tresli, a oči ispunile suzom. Njegov melodiozni glas ispunio je dvorište nepogrešivim raspoloženjem prave bakti. Samo meditirajte na Šiši Radu Krišnu, pjevao je. Ne želite ništa drugo, čak ni u snovima. Blago ljubavi prema mladolikom božanskom paru je vrednije nego zlato pročišćeno na deset tisuća vatri. Za vrijeme života ovog tijela i nakon njegove smrti, Šiši Rada Krišna će uvijek ostati moj cilj i dvoje gospodara mog životnog daha. Obožavam božansku, božanski par, Plivam i plutam u nestarskom oceanu ljubavi prema njima. Molim se da opisi njihovih likova, osobina i zabava zauvijek ostanu u mom srcu. Gomila okupljena u dvorištu njihala se u sladu sa ritmom, a i njihove oči su bile prepune suza, dok je Takur Mahaše izražavao svoj intenzivnu žudnju za duhovnim savršenstvom. Kao što riba bez vode pati i umire, tako i bahta umire bez ljubavi prema božanskom paru. Kao što ptica čataka pažljivo slijedi oblake, tako i bahta voli božanski par. Kao što pčela žudi za cvijetom, vjerna žena za svojim mužem, a siromah za novcem. Tako i bakta žudi za time da dostigne ljubav prema božanskom paru. Tresući se nastavile. Kada ću dobiti to tamno blago poznato kao gospodin Krišna? Kada ću uznemiren zbog zanosne ljubavi svoje srce dati gospodinu Krišni? Kada ću gospodina Krišnu smatrati dražim nego što mi je vlastiti životni dah? Kada ću moći vidjeti lice gospodina Krišne, lice nalik na mjesec? Narutam je sklopio dlanove u molbi. Molim se da mogu sada vidjeti dva lotosna stopala gospodina Krišne. Stavit ću ta lotosna stopala u svoje srce i posvetiti svoj cijeli život i dušu njima. Ako ne bude mogao vidjeti stop, lotosna stopala gospodina Krišne, srce će mi plat, plamtjeti od patnje. Skončit ću svoj život tako što ću ući u rasplamsalu vatru ili skočiti u vodu. Ravendra Raja i njegovi sinovi pomno su slušali prekrasne pjesme svog gurua. Nitko nije htio da noć dođe do kraja, ali na kraju vrlo kasno te večeri Kirtan je završio. Mnogog dana, sljedećih dana, Narotam je nastavio pjevati svoje bađane i kirtane na večer, a Ragavendra i njegovi sinovi provodili su vrijeme slušajući i pjevajući sa svojim duhovnim učiteljem. Narotama je znao da će jednostavno slušajući pjesme o najvišim duhovnim težnjama, njegovi sljedbenici i učenici moći usvojiti cijelu filozofiju Gaudija Vajšnava. I tako je kroz svoje pjesme Narutam ih je podučio o odnosu između gurua i učenika, boravku u brindavan Dani, važnosti od, odricanja, poniznosti Vajšnava, agoniji koju duša osjeća kada je razdvojena od Boga i o najvišim duhovnim dostignućima. Jednom su dana Čandraj i njegov otac i brat prišli takuri, lica potamnjelih od žalosti. Nemamo nikakvu želju da odemo iz vašeg društva, rekao je Čandraj ali moramo se vratiti u svoje selo. Čekaju nas naše dužnosti tamo. Naravno, rekao je Naratom, klimajući sa odobravanjem, vratite se u svoje selo, ali se uvijek sjećajte da su lotosna stopala Šri Krišne jedina istina. Sve drugo je iluzija. S tim blagoslovom Ragavendra Raj i njegovi sinovi odali su poštovanje i oprostili se od svog duhovnog učitelja. Čandra je plakao dok se okretao prema Ramachandra Kavirađu kako bi se i od njega oprostio. Susreći takvog prekrasnog baktu, kao što ste vi rekao je, moj život konačno ima smisla. Molim vas budite milostivi prema meni i uvijek me smatrate svojim slugom. Posegnuvši za um, torbom koju je imao ovješenu ramenu, izvadio je iznutra jedan omot i pružio ga kadrađu. Molim vas, prihvatite ova, ovu odjeću, ova dva para odjeće, i stotinu zlatnika kao mali znak moje pažnje. Prihvativši dar Ramachandra je toplo zagrlju Čanda. Sve vajšnjave koji su tu bili prisutni okupili su se kako bi ispratili obitelj raje. Nakon što su u hramu odali poštovanje gospodinu Gorangi, Čandi njegov otac i, brader, i brat krenuli su prema svom domu. Tjednima kasnije, kada je Naratama podigao pogled, uočio je jednog od slugu Ragavendra Raje kako ulazi u mm, dvorište hrama. Čovjek mu je odao poštovanje i onda mu je pružio pismo od Ragavendre. Sretan što konačno dobiva neke novosti od svog učenika, Naruto mi brzo otvorio pismo i pročitao sadržaj. Dragi moj Gurudeva, ponovo sam u groznoj tiskobi i ne znam što da učinim. Prije nekoliko dana Čand je otišao na gangu sa puno družbenika i nekoliko konjenika. Dok su se kupali, jedan od e, špijuna Mm. Patan, kralja Patana primijetio je Čandu. Dobro je poznato da je kralj ljut na Čandu zbog toga što je opljačkao mnoge od njegovih sela. Pa nije za čudice što je taj špion obavijestio svog kralja o tome gdje se i nalazi. Kralj je poslao vojsku koje i oni su uhvatili Čanda koji uopće nije protestirao. Od kad je tebe susreo postao tako ponizan. Da, od kad je vas susreo postao je tako ponizan da smatra da je patnja koju doživi odgovarajuća kazna za njegova prošla zlodjela. Čanda su doveli pred navaba koji je naredio da ga izvičuju Međutim, čak i tada je Čand ostao smiren i rekao je Navabu da će rado platiti kakvu god je kaznu Navab smatrao prikladnu za zlodjela koje je počinio. Onda je Navab odlučio da ga ne bičuje, nego da ga mm, strpa u zatvor. Drže ga u jednoj čeliji ispod zemlje i ne daju mu ništa za jesti. Izgladnjuju ga. Moja cijela obitelj u žalosti. Pokušao sam što god sam znao svojom moći da ga izbavim, ali nisam uspio. Žao mi je što vam o tome moram govoriti, ali ja sam iscrpio sve svoje snage. Koliko još dugo moj sin može živjeti bez hrane? Što da učinim, Gurdeva? Čekam vaš odgovor. Vaš sluga Radavendra Raja. Duboko zabrinut za, za stanje svog učenika, Narotama je poslao prijatelja koji je bio utjecajan, e, imao neki utjecaj na Zamindara da bi pokušao osloboditi Čanga. Ali posrednik se vratio, a da nije uspio obaviti misiju. Kako su tjedni prolazili i više nije bilo novih novosti od Ragavendre, narod sam se bojao da se je dogodilo najgore. Jednog je jutra sam čuo zvuk kopita na cesti. Pogledao je i vidio Čand od jednog kao mm, plemića, Iscrpljenog ali blistavog, kako silazi sa konja na putu ispred hrama. Čand je e, ušao na posjed i pao pred stropala Sugurua. Iznenađen i oduševljen, narod je požurio da zagrli svog učenika. Dođi, sjedni, rekao je s ljubavlju. Toliko sam se brinuo za tebe. Vašom milošću, Gurudeva, oslobođen sam iz zatvora prije par dana, rekao je Čandraj. Uistinu se da patim životima u zatvoru zbog svojih prošlih griješnih djela. Samo vašom milošću spašen sam od posljedica mojih grijeha. Cijelo vrijeme u zatvoru pokušavao sam se jednostavno sjetiti vaših uputa i to mi je smirivalo srce. me se osmehnuo pokazujući kako je time zadovoljan. Ali e, kako si oslobođen? Zapravo imao sam priliku pobjeći već neko vrijeme prije toga, rekao je Čand. Ali sam Umjesto toga odlučio da ću ostati u zatvoru. mi je bio iznenađen. Zašto? Pa, jednog dana je u moju čelju ušao neki čovjek. Rekao je da, ga je moj otac poslao kako bi mi pomogao da pobjegnem kroz neki tajni tunel. Najprije sam bio uzbuđen, misleći kako ga je poslao gospodin Krišna da me spasi. Ali e, kada je onda rekao da će prije toga izmantrati mantre e, namijenjene Božici Kali u moje uho, da bi me ona zaštitila, znao sam da to nije plan gospodina Krišne. Rekao sam mu, kakva je korist za mene da slušam te mantre? Iako sam počinio mnogo griješna djela, Takur Mahašaja me prihvatio za svog slugu. Za mene je nemoguće da slušam bilo kakvu drugu mantru osim one koju mi je dao moj guru. Recimo mocu da ću radi ostati u zatvoru i ostati vjeran stopalima mog duhovnog učitelja. Ovdje barem mogu mantrati gospodinovo sveto ime bez ikakvih uznemirenja. Recimo ocu da se ne brine. Jedino mi je žao da nisam u stanju vidjeti lotosna stopala svog guru Maharađa. Narutom se široko smjehno. Sluga tvog oca mora da je prilično iznenađen nakon što je to čuo. Da, nasmijeo se Čant, Bio je tako šokiran da je naglo rekao. Što misliš da ne ideš sa mnom? Moraš doći sa mnom istog trena. Tvoj jadni otac ne može živjeti bez tebe. Čant se osmijehnuo i dodao. Zapravo on je bio više uznemiren nego ja. Očito izgleda da mu moj otac obećao da će mu dati konje, stoku i selo ukoliko me spasi, ali nije me bilo briga. Jednostavno sam sjeo i počeo mantrati. Očen, čovjek je konačno otišao. I kako si onda konačno izašao? pitao je Ramachandra. Jednostavno sam nastavio pjevati pjesme o Krišni i mantrati sve to ime, rekao je Čandra. Dao sam se od sebe kako bi slijedio vaše upute da držim um, um ispunjen mislima o zabavama gospodina. Jednog dana je Navab ušao u zatvor i gnjevno zavikao na mene. Znaš da ti je kraj života blizu. Zašto me nisi pokušao podmititi da bi si spasio život? Nisam odgovorio, nego sam u sebi nastavio mantrati. Izgleda da je to naljutilo Navaba još više, zato je rekao. Nema veze, onda. Ne zanima me tvoj novac. Radije ću te ubiti tako što ću te baciti pod, pod noge slona. Naravno mi Ravačan da su pažljivo slušali nevjerojatnu Čandovu priču. Očito to nije učinio, rekao je Ramačandra. Da, je, rekao je Čand izdao je naredbu da na oblični stadij, dovedu um, pijanog slona. Ogromna gomila se skupila kako bi promatrala događaj dok su mene dovodili iz zatvora. Jedva da sam mogla i hodati, jer sam jako dugo postio. Ali, zanimljivo, nisam se bojao. Pomislio sam, čemu je problem? Osoba koja mi je dala ovaj život, sada ga, oduzi, sada ga oduzima. Vaša milošću Gurudeva, bio sam spreman umrijeti, ako je to bila Krišina želja. Fakte koji su se do sada već okupili kako bi čuli Čandovu priču, otvoreni su uč, ustiju slušali dok je opisivao opasnost u kojoj je bio mi je pognuo glavu dok je razmišljao o čvrstoći vjere svog učenika. Čang je nastavio. Nalav je mahnuo da dovedu slona. I onda mi je dao još jednu zadnju šansu da mu se predam i postane musliman. Ukoliko to ne prihvatim, E, slončene zgaziti svojim nogama. Nisam se osvrnula na njegove riječi i počeo sam glasno mantrati. Vidjevši moju odlučnost, signalizirao je svojim ljudima da oslobode slona. Dao sam sve od sebe da usredotočim um na vaša lotosna stopala. Slon me je pogledao ravno u oči kada je ušao u arenu i onda je navalio. Očekivao sam da ću umrijeti za par sekundi. Krišna, Krišna! Jedan od bakta je zaviknuo. Čan je pogledao tu baktu i rekao, da, Krišna je pun iznenađenja. Najprije nisam shvatio što se događa. Jer kada je slon došao na nekoliko stopa ispred mene, odjednom se zaustavio i okrenuo u drugom smjeru, mašući ludo svojom glavom. Za jedan tren sam pomislio da sam spašen, ali onda je ta zvijer usmjerila svoje ogromne bijele kljove prema meni i ponovno navalila. Konačno je došao, ponovno je došao do mene tako blizu da sam mogao vidjeti njegove krvi ispunjene oči. I ponovno sam pomislio kako će umrijeti. Ali umjesto toga ogromna zvijer je ispustila gromoglasan zvuk i pala na tlo mrtva. Sadu, sadu! Bio sam potpuno zapanjen i znao sam da to nema nikakve veze sa mojom moći, rekao je Čand. Nalab mora da je bio zapanjen, rekao je Ramachandra. Svi su bili zaprepašteni, uključujući i mene, smijao se Čand. gomila je vikala, a nalab je požurio do mene i na moje iznenađenje rekao mi da sjednem na prijestolje do njega. Pitao me kako sam ubio tog slona. Rekao sam mu da mi je život spašen zahvaljujući milosti mog duhovnog učitelja. Narod je onda rekao da mu je drago da mi slon nije naudio, zato jer kada je vidio kako stojim bez straha pred tom zvijeri, on se sam prestrašio. Rekao je da je shvatio kako mora da imam neku posebnu božansku milost, jer sam bio spreman umrijeti za svog gospodina. Priznao je da se boji kažnjavati me više, jer bi to moglo još više ozlovoljiti gospodina i privući njegov gnjev na njega samog naloba. <laughs> Jedva da se mogao vjerovati u njegove riječi. I onda je nalob oglasio. Čandra je treba osloboditi. Svi su zadovoljno uzvikivali. Nakon što smo otišli iz arene, Nala me je pitao kako sam to ostao tako miran u zatvoru i zašto nisam pokušao pobjeći. Nasmijao sam se i rekao mu da ja nisam nitko ništa posebno. Zapravo sam neki niskoklasni lopov. Ali moj duhovni učitelj ima takvu moć, takvu veliku moć, da jednostavno sjećajući se njegovih uputa nisam osjećala nikakav strah. Iako su me držali bez hrane, uživao sam u ukusu gospodinovog svetog imena i tako održao život. Objasnio sam mu da se zapravo nisam bio nesretan dok sam bio u zatvoru. Upravo suprotno, osjećao sam se ugodno kao da sam kod kuće. Želio je zatim doznati kako sam ostao miran kada me je doveo pred slona. Rekao sam mu da sam jednostavno meditirao na stopala svog duhovnog učitelja. Čan je dodirno naruta na stopala. Pogledao ga u oči srca preplavljenog zahvalnošću. Samo vašom milošću spašen sam bijesa tog slona. Narodan je pogladio učenika po glavi. Ti si vjerni sluga. Čak je i nalovino srce se omekšalo slušajući o vašim slavama. Tiho je rekao Čandraj. je rekao, tvoj duhovni učitelj mora da je neka posebna osoba. I nam me zagrlio sa privrženošću. Pozavši čuvare, e, naredio im je da dovedu konja i oslobodio me. Također mi je udar dao nekoliko konja i vojnika i ponudio se e, da se vrati, da mi vrati moje vlasništvo Umjesto da odem kući, ja sam došao ravno vama u Keturi. Pisao sam svog ocu, svom ocu i bratu pismo i objasnio im da me ovdje mogu naći. Ostavio sam konje i vojnike i putovao do ovdje samo. Koja nevjerojatna priča, rekao je Kavirać. je zagrljio svog predanog učenika, čvrsto privukao sam na svoj grudi a Ramachandra Kavirać ga je s ljubavlju gladio po leđima. I gleda da je tvoja mala, mali, mala devocije izrasla u visoko, snažno drvo kroz e, tu kušnju kroz koju si prošao, rekao je. Kako se sve više vajšnava okupljalo, čestitajući i e, Čandu i ukazujući mu dobrodošlicu, Ragavendra Raj i Santor su ušli u, na posjed i ispružili se pred stopalima narotame. S velikim olakšanjem zadnjeli su Čanda. Došli smo čim smo brže mogli, rekao je Santoš. Nitko ne može vjerovati da te je nalog oslobodio, Ragavendra je rekao uzbuđeno. Ali istina je, Živ si i dobar si. Ovo može biti samo zbog milosti Takure Mahašaje. Svi smo ovdje čvrsto povezani, e, vezani za njegova milostiva stopala. Tlakine su se proširile, proširile da je Takura Mahašaja preobrazio notorne pljačkaše Čanda i Santoš Raja u prvorazredne bakte i da je Čand Raj pobjedio pijanog slona zahvaljujući moći svoje devocije prema svom duhovnom učitelju. Tako su ljudi iz daleka dolazili u Keturi kako bi dobili daršan narodom takure. Baša je. Murta iva bhakti kim ayam kim eksha vairagya sara stanu te sambhavyate yah kriti bhik sadaiva tasmai namah šrila Maya Iznova, iznova odajem poštovanje Šladnarotam Dasita Kuri koji je vječno, kojim vječno ukazuju počesti sveti bakte koji se pitaju je li on savršenstvo odricanja, je li on otjelovljeno predano služenje koje je u ljudskom obliku sišlo u ovaj svijet. Narotama Traboraštaka kao sam.